Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Pilārs viņiem sacīja, ko jūs gribat, lai es darītu ar jūdu ķēniņu, bet tie kliedza, sit viņu krustā. Bet Pilārs viņiem teica, ko tad viņš ļaunu ir darījis. Tomēr viņi vēl skaļāk kliedza sit viņu krustā. Tā kliedza pūlis, sit viņu krustā, pieprasot Jēzus nāvi, bet no nāves soda Kristus krustā sišana kļūst par upura revolūciju. Bez fundamentālas iejaukšanās pārāvuma un pārveidošanās ir grūti kļūt pašam par sevi. To simboliski apraksta vārds upuris. Piemēram, cilvēces progresa un politisko procesu attīstība nav iedomājama bez zināmiem satricinājumiem. Pastāv viedoklis, ka mīlestība ir pāri visam, bet tiek aizmirsts, ka ik viena ilgtspējīga mīlestība ietver pašadevi, ko raksturo upuris. Filozofs Hēgelis saka, ka mīlestības iekšējā struktūra ir upur gatavība, ar to saprotot savstarpēju sevis dāvāšanu, nevis sevis bezcerīgu pakļaušanu kāda dominancei vai varai. Upuris un pašādeve nav pašmērķis, bet tās savā ziņā ir dabiska sevis aizmiršana mīlot otru. Modernā cilvēka skepticisms, domājot par upuri, ir redzams tajā, kā tas tiek saprasts. Piemēram, kā brīvprātīga atteikšanās no kaut kā laba un vērtīga. Taču atteikšanās ir tikai viena daļa no upura, un pat ne pirmā. Protams, upurēšana kā darbība ietver nepieciešamību atdot kaut ko vērtīgu, atdot kaut ko savas būtības taču tas nevienmēr uzreiz nozīmē sevis mērtēšanu vai pat atteikšanos no kaut kā. Upuris nevar tikt reducēts uz sevis noliekšanu. Upuris tiek interpretēts dažādi un šķietami pretējos veidos, piemēram, pirkuma dāvana, noliegums, atlīdzība, godināšana, izpirkums, barteris – likvidēšana, apmaiņa, komunija, piedošana un atsimšana. Kristietībā upuris ietver darbības, ka, kas uzreiz neasociējas ar upuri, piemēram, slavēšanu, pateicību, lūgšanu, liecību, miera veicināšanu, veltīšanos dievam un daudz ko citu. Garīgajā, simboliskajā nozīmē caur upuri notiek izmaiņa. Tas nav viss, lai samierinātu dievus, bet gan lai veicinātu upura devēja garīgo stāvokli. Citā nozīmē upuris norāda uz personas pilnveidošanās centieniem, tādējādi pārējot no nāves dzīvē. Upurim piemīt zināms graujošs spēks, jo tas, ko upuris sola, nevar būt vienkārši dabisks evolūcijas process vai turpinājums kaut kam – Tādēļ rituālā upurēšana komunicē gudrību, kas sniedzas pāri ierastām racionālajām struktūrām un idejām. Tas konfrontē ilūziju, ka piepildījums var notikt bez būtiskas pārāvuma un atzimšanas, jeb augšām celšanās. Upuris norāda uz pilnīgu transformāciju, nevis vienkāršu attīstību. Nav iespējams no laicīguma ieiet mūžībā, un palikt neskartam. Sastapšanās ar Dievu, kas ir citāds, nevis cilvēcisks, ietver pārveidošanos, ko var aprakstīt tikai kā pārēju no dzīves uz nāvi un augšām celšanos. Nāves upuris norāda uz dzīves trauslumu un tieši tādēļ uz tās dārgumu. Upuris dod laicīgumam neizūdošo dzīvības formu. Kalvārija ir slepkavības vieta, kur līdzīgi kā uz seno laiku upuru altāriem līja asins, bet vienlaikus tā ir augstākā labuma un uzvaras vieta. Kristietība saka, ka Jēzus mira taisnības un draudzības dēļ. Tā bija viņa draudzība un solidaritāte ar tiem cilvēkiem, sievietēm un vīriešiem, kas atradās uz robežšķirtnēm pareizajā sabiedrībā to saucot par tādiem, kas nemaz nav personas. Tomēr Jēzus personā tie, kas tiek saukti par zemes padibenēm, iegūst savu vietu, cieņu un slavu. Jēzus darbība atmasko valsts varu, politiskās varas brutalitāti. Ja, cilv... ja civilizācijas dzimšana notiek caur iztumšanu, noliekšanu un nepieņemšanu, Tad Jēzus šo apspiedošo režīmu apgāž. Akmens, ko namderi atmeta, kļūst par stūrakmeni jaunai attieksmei, jaunam režīmam. Dievišķais likums kļūst graujošs, jo taisnība un patiesība konfrontē autoritāšu pašizolējošo varu. Autentiska vara ir kara stāvoklī ar status quo. Tiek uzskatīts, ka nekas kas ir patiesi uzticīgs, ievainojams un trausls, nevar būt spēcīgs, taču savā trauslumā cilvēki var iegūt lielāko vērtību, atdodot savu dzīvi par otru. Kas ir tavi upuri un kā tie ir mainījuši tevi un apkārtējos? Tēvs mūsu, kas esi debesīs, spētīts, lai top tavs vārds – Lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen! Šo gaveņa kalendāram meditāciju sagatavoja priesteris Jānis Meļņikovs. Mm. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Šī ir nekomerciāla radiostacija, un tās skanējums iespējams pateicoties klausītāju ziedojumiem.